บุ๊กทูเจ็ดสิบเก้าเซปกินสเดชมเดวินคำคุณศัพท์สองบูดวาร์เจโดดิฉันสวมชุดสีฟ้าอ š vilkiu ม ė l y n ą s u k n e l ล ดิฉันสวมชุดสีแดง Aš vilkiu raudoną suknelę. ดิฉันสวมชุดสีเขียว Aš vilkiu žalią suknelę. ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีดำ Aš perku juodą rankinę. ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำตาล Aš perku rudą rankinę. ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาว Aš perku baltą rankinę. ดิฉันต้องการรถคันใหม่ Man reikia naujo automobilio. ดิฉันต้องการลดความเร็วสูง Man reikia greito automobilio ดิฉันต้องการรถที่นั่งสบาย Man reikia patogaus automobilio ผู้หญิงชราอยู่ชั้นบน Ten viršuje gyvena sena moteris. ผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบน Ten viršuje gyvena stora moteris ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่าง Ten apačioje gyvena smalsi moteris แขกของเราเป็นกันเอง Mūsu svečiai buvo malonūs žmonės. แขกของเราเป็นคนสุภาพ Mūsų svečiai buvo mandagūs žmonės. แขกของเราเป็นคนน่าสนใจ Mūsų svečiai buvo įdomūs žmonės. ดิฉันมีลูกที่น่ารัก Aš turiu mielus vaikus แต่เพื่อนบ้านมีลูกซน Bet kaimynai turi įžūlius vaikus ลูกๆของคุณเป็นเด็กดีไหมคะ Ar jūsų vaikai šaunūs?